Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր հյուրն է Շուշիի շրջանային բուժմիավորում Փակվարնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Վիգեն Խաչատրյանը։ Շուշիի մորեցոր աշխուժանում են շինարարական աշխատանքները։ Ցավոք, որ միավորման մասնաշենքը առ այսօր գտնվում է գրեթե կիսականդ անմխիթար վիճակում։ Իմ զրույցը գործադիր տնօրենի հետ ցավալվում է ոչ միայն բուժմիավորման նոր մասնաշենքի անհրաժեշտության, այլև մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Պարոն Խաչատրյան, այս պայդրությամբ խիստ զբաղված եք, արդեն հայտարարությունը եղել է, որ պիտի Շուշիի բուժմիավորումում Սիրահայ, Սիրահայ Հալեպից Ջանի Հադատ, Հովանես Դեմիրճյան պիտի ժամանի հետական իրադությունները կատարվեն։ Ո՞վ է այս սիրահայը։ Ինչու հատկապես ինքն է գալիս։ Դուք անձամբ ճանաչում եք։ Ջանի Հադաթի հետ ես ծանոթացել եմ 2006 թվի, ինքերս է ծանոթացել Գևորգ Եղջյանը, որը այն ժամանակ Երևանի հերացուանվան համասարանի հողտնորենն է եղել։ Ու ասեց՝ լավ մասնագետ կա, որը գալիս է վիրացություններ է կատարում։ 5 տարի համոզելով, որ պիտի գա Ղարաբաղ, 5 տարուց հետո ինքը ժամանակ 2011 թվականից արդեն աշխատում է նաև Շուշիի հիվանդանոցում։ Աշխատում է։ Ոչ թե աշխատում է, այլ վիրատություններ են կատարում Շուշիի հիվանդանոցում։ Ինքը ընդհանուր վիրաբույժ է։ Երևանում 96 թվականին ստեղծել է ԱԿՄԱ միությունը, բժշկական միությունը, որը ունի տարբեր շրջաններում մասնաճյուղեր։ Ինքը գալիս է տարին երկու անգամ, մեկ անգամ, նայած Հալեպում վիճակը ոնց է լինում։ Ինքը գալիս է վիրատությունները կատարում։ Հաստատ բան խաչատար ինքը ինքը բնակվում է Սիրիայում։ Ինքը հիմա էլ բնակվում է Հալեպում։ Իսկ ինչու չի տեղափոխվում։ Որովհետև ինքը դեղել է բարեգործություններ անում, վիրահատություններ է կատարում Հալեպում, ջրհորեր են փորել ջրի համար։ Էլի ամեն ինչը ինքն է բոլորը ղեկավարում Ջանի Հադաթը։ Եվ 2001 թվականից սկսել ենք վիրահատություններ կատարել Լեռնային Ղարաբաղում։ Նաև Գյումրիում է վիրահատում, Երևանում, Արտաշատում։ Հայերեն խոսում է անպայման։ Պարոն Խաչատրյան, հայտարարության մեջ գրված էր, որ արդեն հոկտեմբերի 5-ից կարող են ներկայանալ եւ ինչ կարգով է դա կատարվում։ Իսկ այսօր ձեզ մոտ շատ մեծ հերթ է, աստորին գրանցված են արդեն, դու գիտեք քանի վիրահատություն պիտի լինի։ Խնդրեմ այդ մասին։ Մոտավորապես 30 վիրահատություն անախատեսվում, որովհետեւ աշխատելու ենք այսօր, երկու օր էլ 6-ին 7-ին էլ կաշխատենք Շուշիում եւ Մարտակերտի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի խնդրանքով մի օր էլ դեռ կաշխատենք Մարտակերտում կվիրահատենք։ Օհանյանի խնդրանքով մի օր կվիրահատենք Մարտակերտ հետում, ամսի 8-ին։ Դուք եք Մարտակերտ գնալու։ Անպայման։ Ցավոք սրտի այս պայդրությամբ դեռ չի հաճախել ձեր եւ մեր Պասկահայ։ Ինքը Պասկահայ է, բայց բնակվում է Սիրիայում երկար տարիներ ու իր գործունեություն դեղա ծավալում։ Նշեցիք, որ միայն ու միայն բարեգործական աշխատանքներ է կատարում, բայց ինչպես է ապրում նյութապես։ Այս տարի նշեցինք ակմայի տասնամյակը Երևանում ամսի 13-ին նշեցինք։ Իդեպ ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում այս գործերությունը ծավալելու, այսքան վիրահատությունը անելուց հետո մեր կառավարությունը գնահատել է Ջանին եւ ապարգևատրել է վարչապետի հուշամեդալով, որը մեր նախարարն է այնտեղ ներկայացրել Կարինե Աթայանը։ Բազմաթիվ երկրներից իրան օգնություն են ցուցաբերում։ Ինքը քրիստոնյա եկեղեցու հովիվներից է։ Այստեղ չի այս պահի դրությամբ։ Դեռ չի եկել։ Չէ, ինքը կժամանի մոտորապես 2-ին ժամը, ու ժամը 4-ին մուտք կվերահատենք, ու իր հետ նաև գալիս են բժիշկներ, տարբեր մասնագետներ, այս անգամ կգա Գրիգոր Դարակջյանը, որը սրտաբան է, նախորդ անգամ էլ եկել էր անեսիզիոլոգ ռեանիմատոլոգ, որը հանրապետական հիվանդանոցում ելի լեկցիաները բժիշկների հետ զրուցան ունեցել։ Պարոն Խաչատրյան, այժմ խոսենք ձեր հիվանդանոցի մասին։ Ցավոք սրտի մասնաշենքը նույն իրավիճակի մեջ է, երբ Շուշիում շինարարական աշխատանքների այնպիսի երուզեր է, որ ողևորում է յուրաքանչյուր հայի։ Ինչու այսպիսի խղճուկ հիվանդանոցում եք աշխատում։ Ճիշտ ասած, ֆինանսների հետ է կապ կապված, կարծում եմ մեր հերթն մի օր կգա, բայց չեմ դա երբ կլինի, բայց այսօր մենք այդքան ծավալուն աշխատանքներ են կատարում, բազդարներ են կազմակերպում, բայց ցավոք սրտի մեր հիվանդանոցը վատ վիճակում է։ Այսօր էլ մենք ջերուցումը կատարում ենք 5 պապական մեթոդներով, վարարաններով, ջերուցում ենք ամեն ինչով ինչով կարողանում ենք։ Քանի բժիշկ է աշխատում այստեղ։ Այսօր 7 բժիշկ են, բայց ցավոք սրտի բժիշկները, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառներով չեն գալիս մեր հիվանդանոց։ Երևի պատճառներից մեկը դա որ որ ջերուցումը լավ չի, բայց պայմանները ստեղծել ենք, սարքավորումների դեղորայքի ոչ մի խնդիր չունենք։ Քանի միջին բուժ աշխատող ունեք։ 28։ Էլ ինչն է ձեզ հուզում հիվանդանոցում բացի մասնաշենքի հարցը։ Առաջի հարցը այդ է, եթե դա լինի, կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հույսով ենք, որ ասֆալտապատում արդեն սկսվել է, կլավանա, երևի մի օր էլ մեր հիվանդանոց կվերանորոգվի։ Բան Խաչատրյան, խոսենք դեղորայքի մասին։ Ինչ վիճակում է հիվանդանոցը այս բնակավարում։ Ընդհանրապես դեղորայքի խնդրեմ չենք ունենում, նաև մենք ունենք հատուկ պահեստ դիաբետով հիվանդներին, տրամադրում են դեղորայք, խնդիր չենք ունենում։ Այսօր ձեզ մոտ եկավ Ստեփանակերտից մի աղջիկ, 20 տարեկան իր տատիկի հետ, որը Հայաստանում մի քանի բուժ հաստատություններ է ներկայացել, ինչպես նաև մեզ մոտ նկարահանել, սակայն դուք ախտորոշեցիք այդ աղջկան այնպիսի հիվանդություններ, հետազոտությունները ինչ է սխալ էին, ուղղակի տատնել զարմացավ ձեր այդ ախտորոշումներից Ինչու է դա պայմանավորված։ Ճիշտ ասա, դա սովորական մեր ախտորոշումներն է, որը հիվանդի հետ զրուցելով այդ ամենը չի հայտ եկավ։ Կարծում եմ ճիշտ են։ Ուղղակին հայացքից ախտորոշեցի։ Ճիշտ են ախտորոշել, քանի որ այդ հիվանդը այցելում է մանկական հիվանդանոց, նաև աուդիոմետրիայից այդ աղջկանը ասել են, որ լսողական լսողական խնդիրն է։ Այո, կարծում եմ այդ աղջկանը մենակ լսողական խնդիրը այդ ապարատով կլուծվի։ Դե ինչ հիմա եկեք նաև խորհուրդներ տանք մեր այն ռադիոընկերներից, ով ովքեր իրենց ամենածաղկուն գարուն հասակում են, սակայն ինչ որ միտեղ փորձում են թաքցնել իրենց հիվանդությունը, ամաչելով, վախենալով, իսկ ինչ է, չես ամաչում, որ կողքիդ խոսում են ու դու չես խոսում։ Ուզում եմ որպես փորձառու բժիշկ ձեր խորհուրդները տակ։ Ճիշտ ասած նախ ես կուզենայի ծնողներին խորհուրդ տալ, որ չպիտի թաքցնեն երեխայի ինչ որ դեֆեկտները։ Վաղ ժամանակից բուժելը ավելի ճիշտ է։ Բնական է, այդ աղջիկը 20 տարեկան է արդեն ամաչում է։ Վաճառները ճիշտ ասած ծնողների մեջ պիտի մանգանք։ Եթե երեխան չի հասկանում փոքր ժամանակից, որ պետք է բժիշկի գնա, բժիշկվի, կոչվի եւ այլ եւ այլը, կարծում եմ ծնողները միշտ պետք է ներկայանան։ Այսօր էլ գիտեք, որ բոլորը համբյուտերով նայում են, գիտեն թե համբյուտերով ամեն ինչ հասկանում են եւ կարող են իրանք բուժվել։ Դա սխալ մոտեցում է։ Ես խորհուրդ կտայի ճիշտ մասնագետների մոտ ներկայանան ժամանակին։ Thank you Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Շուշիի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Վիգեն Խաչատրյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նարիժն ու խնձորը նվազեցնում են ինֆարկտի ռիսկը, թարմրկերի եւ առողջ սրտի կանոթների միջև կապը հաստատվել է Չինաստանի օրինակով։ Թարմրգերը իրոք շատ օգտակար են սրտի եւ անոթների համար։ Դա հաստատել են բրիտանացի եւ չինացի գիտնականների անցկացրած լայնածավալ հետազոտությունները։ Նրանք ապացուցել են մրգերի հաճախակի օգտագործման եւ սիրտանոթային հիվանդությունների նվազեցման միջև կապը։ Չինաստանի որոշ շրջանների գրեթե 5 միլիոն բնակիչների օրինակով, որտեղ ավանդաբար մրգեր ավելի հազվադեպ են հանդիպում։ Դրա հետևանքով բնակության մոտ ինսուլտների հաճախականության բնակչության տոկոսը շատ բարձր է։ Օքսֆորդի համալսարանի եւ Չինաստանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի գիտնականները հետևել են 10 քաղաքային եւ գյուղական շրջանների 30-ից 79 տարեկան 452000 մարդու առողջական վիճակին եւ սննդակարգին։ Հետազոտության սկզբում մասնակիցներից ոչ մեկը սիրտանոթային հիվանդություններով չի տարապել։ 7 տարվա ընթացքում ավելի քան 5000 մարդ է մահացել սրտի եւ անոթների հիվանդությունից։ Հետազոտության 18%-ի մասնակիցների մոտ, ովքեր ամեն օր կերել են թարմ մրգեր, հիմնականում նարինջ եւ խնձոր, առողջական վիճակի այնպիսի կարևոր ցուցանիշներ, ինչպիսիք են զարկերակային արյան ճնշումը եւ արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը միջինից ցածր են եղել, քան նրանց մոտ, ովքեր ընդհանրապես միրգ չեն կերել կամ հազվադեպ են այն օգտագործել։ Բացի այդ, մրգերի սիրահարները որպես կանոն չեն ծխել եւ ունեցել են կրթական բարձր մակարդակ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բուսականությունն օգնում է երկար ապրել։ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մսից հրաժարվելը երկարացնում է կյանքը 25-ից 50%-ով, իսկ երկար ժամանակ բուսակերության անցած մարդիկ, նրանք ովքեր միշտ չեն կերել ավելի քան 17 տարի, միջինում 3-6 տարի ավելի երկար են ապրել, քան նրանք, ովքեր բուսակերության են անցել վերջերս։ Միևնույն ժամանակ հետազոտությունների արդյունքները ստիպում են ենթադրել, որ մսի տարբեր տեսակները տարբեր կերպ են ազդում առողջության վրա։ Օրինակ, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եւ մսամթերքը, եւ կարմիր միսը կարճացնում են կյանքի տևողությունը, իսկ սպիտակ միսը օրինակ հավի չի ազդում այս ցուցանիշի վրա։ Չնայած հավաքական ոչ միանշանակ տեղեկատվությունը վստահաբար կարելի է ասել, որ կարմիր մսի օգտագործման բարձր մակարդակը հատկապես մսամթերքի կապված է մահացության բարձր մակարդակի հետ։ Բացի այդ, կարմիր միսը բարձրացնում է սիրտանոթային հիվանդություններից եւ քաղցկեղից մահացության բնակչությունն արևմուտքի երկրների բնակչության շրջաններում եզրահանգել են հետազոտության հեղինակները։ Այնուամենայնիվ, հետազոտության հեղինակները խորհուրդ են տալիս մսի փոխարեն շատ օգտագործել բուսական ցակման սնունդ, մրգեր, բանջարեղեն, ընկույզ եւ այլն։